Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Tumačenje časnog Kur'ana. U ovim našim emisijama družimo se sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom, Kur'an i Kerimom. Iščitavamo određene kur'anske sure, kur'anske ajete, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, kako bismo spoznali šta nam to uzvišeni Allah poručuje u svojoj knjizi, šta nam naređuje, šta nam zabranjuje, šta nam preporučuje, šta nam lijepim čini, a šta pokuđenim šta traži od nas da radimo kako bismo postigli njegovo zadovoljstvo i čega također da se klonimo jer on to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, to njega čini srditim, nezadovoljnim. Dakle, Kur'an Kerim je objavljen zbog ovoga, da se izučava, proučava, a zatim po njemu postupa. Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala knjiga, nije objavljena samo da se čita, samo da se uči od korice do korice, već je prvenstveno objavljena da se o njoj razmišlja, a zatim, nakon razmišljanja, da se uviđaju propisi, da se izvlače poruke i pouke, zaključci donose i po njima postupa, po njima svoj život uskladi. Mi se nalazimo u suri Al-Baqarah. To je druga kuranska sura po redoslijedu kuranskih sura. Sura El-Bekara je medinska sura. Prva sura koja je objavljena nakon preseljenja hijdžre Allahovog poslanika alihi salatu veselam iz Mekke u Medinu. I medinske sure jesu sve one sure koje su tada, nakon tog događaja, objavljivane. Sve sure koje su objavljivane prije hijdžre, prije preseljenja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam iz Mekke u Medinu, sve sure koje su prije toga objavljene su mekanske sure. Ma gdje bile objavljene? Ujedno sura El Beqara je i najduža kuranska sura. Zauzima 48 stranica Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i ima 286 ajeta. Ujedno Također ovo je sura u kojoj se nalazi najuzvišeniji kuranski ajet. Najvrijedniji, najveličanstveni, najznačajniji kuranski ajet, nama dobro poznat kao ajetul kursi, koji je 255. ajet ove sure. Zašto je najuzvišeniji, zašto je najznačajniji, najvrijedniji? zbog toga što u cijelosti ovaj poduži 255. kuranski ajet govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga je najvrijedniji. Isto tako druge kuranske sure koje u cijelosti govore samo o Allahu subhanahu wa ta'ala naći ćemo u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da su to posebno vrijedne sure poput sure El Ihlas Kul huvallahu ehad. Ova sura zove se Ihlas čista. Dakle, ona koja je čista od svakog drugog govora mimo govora o Allahu dželavala. Reci on Allah je jedan. Allah je utočište svemu nije nikoga rodio, niti je on rođen i nikomu ravan nije. Dakle, samo govori o Allahu subhanahu wa ta'ala ova sura, kul huvallahu ahad, zbog toga je došlo u sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je ova sura, el ihlas, ravna, jednaka trećini Kur'ana jer jedna trećina Kur'ana govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim imenima, svojstvima, radnjima, dijelima. Druga trećina Kur'ana govori o propisima, naredbama i zabranama Allaha subhanahu wa ta'ala i treća trećina Kur'ana govori o narodima koji su se odazvali tim propisima Allaha subhanahu wa ta'ala, prije svega povjerovali u Allaha i drugim narodima koji to nisu učinili. I šta čeka jedne šta čeka druge na drugom svijetu, ahiretu. U suri Al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku spominje osobine svih kategorija ljudi koje postoje na dunjalku. A one su samo tri. Općenito to su tri kategorije. Kasnije može se detaljisati između tih kategorija ili unutar tih kategorija koga sve još ima. Međutim, tri su velike skupine ljudi koji postoje, žive na Dunjaluku. Kao najbitni i o njima Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku spominje. Govori o vjernicima, ukratko u pet ajeta. Nakon toga još kraće govori o nevjernicima. Jer nevjernici neće da vjeruju. Nisu to ljudi koji ne mogu da vjeruju, koji nemaju razuma, koji ne mogu da uvide Allahove subhanahu wa ta'ala dokaze, dokaze koji ukazuju na njega, njegova sva ova stvaranja oko nas, pa i nas samih. Sve i jedan od nas to spoznaje, uviđa. Zato malo, malo je bilo ljudi koji su tvrdili da su oni gospodari da nema, da Allah dželle dželavala nije gospodar, da Allah subhanahu wa ta'ala nije stvoritelj. Malo je bilo takvih ljudi, poput faraona i vrlo malog broja sličnih njemu. Svi su prihvatali Allaha dželle dželavala za gospodara, međutim nisu htjeli da ga obožavaju, da ibadet upućuju samo njemu, već su uzimali neke druge uz Allaha subhanahu wa ta'ala da njih obožavaju, kipove, nekakve svoje izmišljene idole i slično. Ili uopće nisu htjeli da ga obožavaju, kao što danas imamo veliki, ogroman broj nevjernika koji priznaje da postoji Allah subhanahu wa ta'ala u najmanju ruku govore ima neka sila na nebesima, međutim da obave namaz, padnu Allahu dželle na seždu, da priznaju da je to Allah subhanahu wa ta'ala, oni neće. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kratko o njima govori nakon te druge kategorije ljudi na Dunjaluku. Allah subhanahu wa ta'ala spominje treću i završava opis ljudi na Dunjaluku i budući da je ta treća kategorija najopasnija, Allah jalla wa ala o njoj najviše govori ovdje u suri al bekara na početku. Pa 13. ajeta govori o licemjerima, o dvoličnjacima, Nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo vjernike i spomenuo nevjernike, nakon toga spominje kategoriju koja je između, ne zna kome da se opredijeli, za koga da se opredijeli, kome da se priključi, da li vjernicima ili nevjernicima. Kao što kaže na drugom mjestu u Kur'ani Kerimu, muzebzebine bejne zalike la ila haula wa la ila haula. Ne znaju kome da se priključi, za koga da se opredijeli, da li ovima ili ovima. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala za njih, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i nama, njegovim sredbenicima. Kaže nam Allah dželjavala da su oni licemjeri najveći neprijatelji, najljučiji neprijatelji. Humu aduvu fahidhar hum. Oni su istinski neprijatelji, zato i se dobro čuvaj. Zašto? Zato što su oni s samo da bi pokupili i upoznali se sa stanjem vjernika i to stanje prenijeli nevjernicima. Oni kada dođu do svojih glavešina nevjerstva kažu inna ma'akum inma nahnu mustehzi'un. Mi smo s vama, s njima mi se samo ismijavamo. Mi ih samo zloupotrebljavamo. Mi ih samo iskoristavamo, a mi smo s vama. Jer njihova unutrašnjost ono što je mnogo bitnije i ono što će sutra čovjeku najviše pomoći njegovo srce, njegova duša, njegova unutrašnjost, je li bila čista ili nije, njihova unutrašnjost, unutrašnjost licemjera dvoličnjaka ispunjena je nevjerstvom. Oni pokazuju u spoljašnosti neke pokazatelje, neke simptome vjere. Ponekada klanjaju, kažu mi vjerujemo u Allaha, dočim u svojim prsima kriju nevjerstvo, od ismijavanja. Zar je moguće da se vjernik ismijava s vjerom? Zar je moguće da se vjernik ismijava s vjernikom zbog njegove vjere? Nemoguće. To ukazuje na problematičnost unutrašnjosti. Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je spomenuo određene osobine licemjera, dvoličnjaka i neke njihove primjere ovdje u suri Al-Baqara. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala doziva sve i vjernike i nevjernike i licemjere. Sve doziva. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 21. ajetu sure Al-Baqara Ja ejuhen nas, o ljudi, dakle doziva sve i vjernike i nevjernike i dvoličnjak, licemjere. O ljudi, u'budu rabbekum, el-ledhi halakakum, wal-ledhine min qablikum, la'allakum tattaqun. O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas kao što je stvorio i one prije vas da biste se sačuvali kazne. O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji vas je stvorio kao što je stvorio i one prije vas la'allakum tattaqun da biste bili bogobojazni, da biste se sačuvali Allahove dželavala kazne na ispravan način. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sve doziva ljude i vjernike, nemojte misliti da ste vjernici zbog toga što vi hoćete da budete takvi, što vi posežete za ovim milionim putevima, razlozima. Jeste i to, međutim, od Allaha dželavala ovisi vaša uputa i vaša ustrajnost na uputi. Ako ste danas vjernici, ne mora značiti da ćete sutra. Ko će vas sutra u vjeri, dini, islamu sačuvati kada dođu iskušenja koja će biti mrkla, tama, poput tamne noći? Čovjek se neće moći snaći u njima. Kaže se u hadisima, ni učeni, najučeni neće se moći snaći u tim vremenima. Kako ti? Obični vjerniče da se snađeš. Zato ihdina siratal mustaqim. Naređeno nam je danas najmanje sedamnaest puta u svojim namazima sabahu, podne i kindi, akšamu, jaci da molimo Allaha Jalla Ala da nas uputi i učvrsti na pravom putu. Da nas sačuva na pravom putu. Zato Allah Jalla Ala kaže Ubudu rabbekum. O ljudi, između ostalog i vi vjernici, obožavajte svoga gospodara ustrajavajte u obožavanju vašeg gospodara. I vi, o nevjernici, ostavite se vašeg nevjerovanja. Allah vam kaže, obožavajte svoga gospodara koji vas je stvorio. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje jednu osobinu, posebnu osobinu istinskog gospodara nevjernici, ako nađete ovu osobinu kod nekoga drugog, bilo koga drugog, slobodno ga obožavajte. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje, nakon naredbe na obožavanje samo njega, spominje osobinu koje je dostojan samo on, odnosno osobinu koja se nalazi samo pri njemu i ta osobina i ukazuje da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini dostojan i da se obožava. Uhbudu rabbekum alladhi khalaqakum. Obožavajte vašega gospodara koji vas je stvorio. Koji vas je stvorio i doveo na ovaj svijet. Ako nađete nekoga drugog, dokaže, dokažete da neko drugi stvara, dovodi vas na ovaj svijet, onda slobodno ga obožavajte, ali ga nećete naći. Niko, mako on bio, poslanik, vjerovjesnik, najodabraniji melek, Džibril, niko nema ovo svojstvo. Allah subhanahu wa ta'ala sve njih je stvorio. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i Isa, Isusa, i Musa, Mojsiju i sve prethodne poslanike. Prije poslanika bili su meleki. Prije poslanika i prije svih ljudi bili su meleki. Doćemo ako Bog da dokazivanja u suri El-Bakara uskoro okazivanju kako je otpočeto stvaranje ljudi, ljudskog roda. Ko je prvi stvoren? Ko je prije ljudi postojao? Meleki. Zar ćeš stvoriti, meleki su upitali Allaha Vala, zar ćeš stvoriti, dovesti na dunjalu konoga koji će prosipati krv, činiti nered na zemlji? To su meleki upitali Allaha Vala. Allah je stvorio i njih. Allah je sve stvorio. Zato Allah je jedini dostojan da se obožava. A i vi o licemjeri dvoličnjaci, nemojte misliti da možete prevariti Allaha subhanahu wa ta'ala, već ustrajavajte u obožavanju samo njega, Allaha Đallavala. On je stvorio i vas i on je prije vas. Zbog čega? O ljudi, Dunjaluk nije bitan. Dunjaluk kod Allaha subhanahu wa ta'ala vrijedi, znamo li koliko, ne vrijedi nikoliko krilce komarca. Dunjalu kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne vrijedi nikoliko krilce mušice. Da vrijedi, da Dunjaluk vrijedi kod Allaha subhanahu wa ta'ala davao bi ga samo vjernicima, bogobojaznima, koji cijeli svoj život posvjećuju samo Allahu Jalla wa'ala. Međutim, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala daje Dunjaluk i nevjernicima. Daje Dunjaluk i onima koji na najpogavniji način opisuju Allaha subhanahu wa ta'ala koji ga hule, koji ga psuju, omalovažavaju njega, njegovog poslanika i smijavaju se. Allah subhanahu wa ta'ala daja je im dunjaluk. Možda nekima od njih i više nego vjernicima. Dunjaluk kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne vrijedi. Wal ahiratu hayrun wa abqa. Ahiret je jedino vrijedan i ahiret je vječan. Pa iskoristite svoje vrijeme na dunjaluku da obožavate vašega gospodara la'allakum tettequn kako biste se spasili Allahove Božije kazne na drugome svijetu. Kako biste se spasili Allahove Đelevala kazne na ahiretu u drugom svijetu kao da ovaj dunjaluk ode, prođe doći će zasigurno ahiret. I dunjaluk dan za dan polahko odlazi, a ahiret isto tako dolazi. Primiće se. Iskoristimo vrijeme na dunjaluku da obožavamo svoga gospodara kako bismo se sačuvali kazne. Šta znači obožavati gospodara Allaha dželavala? Šta je to ibadet? Da činimo sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan, od riječi ili dijela unutrašnjih ili spoljašnjih, tajnih ili javnih. Samo na takav način, provodeći vrijeme na Dunjaluku, radeći na Dunjaluku, sutra se možemo spasiti džehennemske vatre. Postavljamo svakodnevnim ibadetima, dobrim riječima, lijepim riječima, lijepim dijelima, postavljamo pregradu između nas i sutra vatre, džehennemske vatre na drugome svijetu. Kakva je ona? Vidjet ćemo u suri Al-Baqara. I za koga je pripremljena? I ko će biti gorivo u takvoj vatri? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sve nas ovdje doziva i ukazuje na važnost ibadeta, na važnost obožavanja njega jednog jedinog. Jer jedini on zaslužuje da se obožava niko drugi ibadet je važan da bismo se sačuvali kazne. Zato Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajmo, subhanallah, Allah dželavala svima nama želi dobro. Vjernicima pogotovo. Zatim i nevjernicima želi dobro, poziva ih, o ljudi, između ostalog, dakle i nevjernici ulaze. Ostavite se toga, obožavajte svoga gospodara da biste se spasili. I vi, licemjeri, ostavite se, očistite tu vašu unutrašnjost. Kao što ponekada klanjate, kao što ponekada kažete mi vjerujemo Allaha, ostanite pri tome. Povjerujte iskreno. Očistite svoju unutrašnjost, izbacite to što nosite u svojim prsima. Allah sve nas doziva. Allah svima nama želi dobro. Da se sačuvamo kazni. Allah nas nije stvorio ne dao Allah subhanahu wa ta'ala, to je Allahu dželle vala strano, daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah nas nije stvorio da bi se iživljavao nad, njam, nad nama, da bi nas kažnjavao. Allah nas je stvorio da živimo, radimo, kasnije da uživamo na drugome svijetu. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala sve poziva. Wallahu yed'u ila dari selam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Allah poziva ka kući spasa, Allah želi da vam oprosti. Allah poziva vas ka magfiretu, oprostu. Subhanallah. Pa se kaže također u hadisu Allahovog poslanika alihi salacom kod imama muslima da nevijednik zna šta se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala od nagrade, od milosti, od oprosta ne bi nikada izgubio nadu u Allahovu milost. Dakle, do kraja svoga života neka se pokaje, Međutim, neka ne odgađa. Allah najbolje zna i on jedini zna kada će kome uzeti dušu. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ponovo, ukoliko neko sumnja, vjernici da bi se vaš iman učvrstio, licemjeri da biste se ostavili tog vašeg licemjerstva, dvoličnjaštva, i vi, one vjernici, da biste već jednom odlučili da padnete Allahu Vala na seđdu, da priznate Allaha subhanahu wa ta'ala za vašeg gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala dolazi sa još većim dokazima da jedini on zaslužan da se obožava. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem kuranskom ajetu الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء bina'a وأنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لكم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أندادا وأنتم تَعْلَمُونَ O ljudi, obožavajte vašega gospodara koji vas je stvorio, kao što je stvorio i one prije vas, da biste se sačuvali kazne. Obožavajte, o ljudi, onoga koji vam je zemlju učinio prostranom učinio pogodnom za stanovanje, koji je iznad vas sazdao nebesa, izgradio nebesa, postavio nebesa iznad vas kao vaš svod, vidite li i gdje stubova. Obožavajte onoga koji vam s nebesa, koji vam iz oblaka šalje kišu, putem koje on, Allah subhanahu wa ta'ala, daje da vam izniče raznovrsno bilje u kojem je obskrba za vas, u kojem se nalazi vaša hrana. Zato, fela teđ'alu lillahi andaden vantum talemun. Zato nemojte Allahu druge smatrati ravnim. Nemojte Allahu nikoga pripisivati. Nemojte Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga pripisivati blizu postavljati. Niko nije sličan, a kamoli ravan Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojte obraćati se nekome drugom, upućivati dove nekome drugom, moliti se nekome drugom, tražiti spas od nekoga drugog, tražiti obskrbu od nekoga drugog. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Nemojte Allahu smatrati nikoga ravnim, a vi to dobro znate. Šta? Vi to dobro znate. Na ovakav način završava se kuranski ajet. Onaj koji sluša, rekao bi, pa nije rečenica završena. Nemojte, zato nemojte nikoga Allahu dželle dželjavala smatrati ravnim, a vi to dobro znate. Šta? Vi to dobro znate. Kur'anski ajet, kraj kur'anskog ajeta vraća se na početak. A vi to dobro znate da vam niko zemlju ne može tako pogodnom učiniti za stanovanje vidimo dakle promjene na zemlji kakve se dešavaju. I odmah sav svijet je na nogama, usplahiren. Vi to dobro znate da vam nebesa niko drugi ne može dići iznad vas. Kada bi nebesa počela da padaju, ko bi zadržao ta nebesa? Vi to dobro znate da vam niko ne može dati jednu kapljicu kiše jednu kapljicu kiše, da se svi ljudi sastave da nam stvore jednu kapljicu vode. Ne mogu. Dobro nam je poznato kada su velike suše. Kakvo je naše stanje? Allah je taj koji nam, i pogledajmo, kaže Đelavala koji vam iz oblaka s nebesa, odnosno s visine, spušta kišu. Da se ne spušta kiša s visine, da odnekle izvire kao voda, kao rijeke. Kako bi se natopio i natopila ona njiva našeg zemljoradnika negdje koja je na uzvišici? Kako bi voda došla gore? Allah subhanahu wa ta'ala svi sina iz oblaka spušta nam kišu i putem nje daje da izniče raznovrsno bilje u kojem je naša hrana, obskrva za nas, ljetina koju sijemo, poslije ubiremo, Zato nemojte smatrati Allahu nikoga ravnim, niko drugi ne može vam ovo dati mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato obožavajte samo njega. Obožavajte samo njega. Ustrajavajte o vjernici u imanu, a vi od voličnjaci, o licemjeri, ostavite se više te prezrene unutrašnjosti vaše vašeg nevjerstva i budite postojani također u imanu, prihvatite se čvrsto imana, pokajte se za svoju unutrašnjost, koju imate, očistite je i vi nevjernici, prestanite jedan put da se okrećete od Allaha subhanahu wa ta'ala. On je vaš gospodar, stvorio je i vas kao što je stvorio sve druge. Obožavajte samo njega iskreno da biste se sačuvali kazne koja je pripremljena za nevjernike za one koji neće da vjeruju. Kao što Allah dželavala na kraju ove stranice kaže uiddat lil kafirin, fattaku nara leti uiddat lil kafirin. Bojte se džahennemske vatre koja je pripremljena za nevjernike. Ako Bog da, u našoj narodnoj emisiji govorit ćemo, nastavit ćemo dalje s govorom Allaha subhanahu wa ta'ala o dostojnosti obožavanja njega jednog jedinog, i slijedjenja također Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem u činjenju tog činjenju tog ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala.